do prekida filma. Dobro večer 53. put po redu, 53. kupek na NoFM-u. Vi koji ste slušali 52. epizodu kupeka, e, znate da smo se možda negdje sa ovim, odnosno pridrigarijim, pridrigarijima i politikom naslonili na Gorana Vojnovića. Šteta što Gorana Vojnovića nismo snimali nakon svega ovoga što se posljednjih dana dešava u Sloveniji. Verovatno bi mnogo toga zanimljivog imali da čujemo. E, u 53. kupiku po redu, osim što ćemo slušati ponovo malo slovenačke muzike, slušat ćemo i Faruka Šehića. Faruk Šehić je do jučer boravio u Beogradu i to punih mjesec dana na rezidencijalnom programu Krokodila. Prvo je bila, ako se sjećate, pa Faruk Šehić, sad narednih dana dolazi nam i Daša Drndić, tako da će vjerojatno i ona u nekom od narednih kupeka, da li u radijskoj ili u TV formi, biti gošća. Goran Vojnović je prošli put pričao o želi, odnosno o Sloveniji i o svemu ovog puta slušat ćemo onu drugu stranu, jel, odakle se tiče Čefuri zapravo i dolazili, odnosno slušat ćemo kakva je situacija na književnoj sceni u Bosni i Hercegovini iz usta Faruka Šehića. Vi koji budete uz kupek, odnosno prvi koji se jave na mail thekupek.com gmail.com nakon razgovora sa Farukom Šehićem. E, mogu da kažem da ću da ih obradujem i sa knjigom Knjiga o Uni Faruka Šehića za koju je dobio i nagradu Meše Selimović. E, želim samo da kažem da nije smetnja ukoliko niste u Beogradu ili ukoliko niste u Srbiji, ako se javite negde iz Bosne i Hercegovine, obezbeđena je i vama po jedna knjiga u jednoj od Bajbukovih knjižara. Vi iz Hrvatske također imate pravo da se javite, algoritam vas takođe daruje sa jednom knjigom, a ovdje vas bar koji su u Beogradu ili u Srbiji također i mi darujemo, tako da hekupek Kom, a mi nastavljamo kupek sa nečim što reći ćete je moja muzička želja jeste, ali pod utjecajem Faruka Šehića. sam revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti. Tresem, kurcem po tastaturi Svaki zarez je prijeki sud Svaka tačka metak u čelo Kod mene nema backspace Samo enter, enter, enter Jebem majku Nikolasu Borit se do zadnjeg cigana Al' Francusko ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem. Ja sam član, ja sam aktivista iz spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan. Ja sam čovjek za svaki dan. Od mene strahuju portali. Plaše ih moji komentari. Ja pozivam na ulicu prosječne studente i oni loši mene jebu. Dobri se ne blamiraju. Ostaju mi ovi osrednji. Da s njima liječim svoju abstinenciju. kriminal korupciju od septembra do juna a onda Tunis, Egipat, Tučepi non stop akcija izmori čovjeka saosjećam sa dalekim narodima zemlje su daleko, al patnja mi je bliska to su ljudi, a ne ova naša stoka ja se ubi boreći za njih a oni ništa tako dok Slovenijom i pjesmom Damira Avdića teče revolucionarna lava, Beogradom i Srbijom teče ona nacionalistička, dok studenti širom sveta traže svoja veća prava, odnosno zaslužena prava, besplatno školovanje i tako dalje, studenti u Srbiji traže rezoluciju ili šta već pa kojom će se osuditi Haški tribunal zbog nedavno donetih presuda. No dobro, nećemo o tim studentima, u stvari hoćemo, ali u televizijskom izdanju Kupeka, e, u onom prošlom televizijskom petom po redu imali ste prilike i još uvijek imate prilike potražiti na YouTube-u i pogledati Predraga Pašića, Čovjeka koji je za vrijeme opsade u Sarajevu osnovao jednu futbolsku školu i na taj način zapravo spašavao djecu od svakodnevnice crne svakodnevnice koja ih je okruživala. U narednom TV Kupeku pričat ćemo sa Vladom Miladinovićem, sa Vladom koji je nedavno dobio nagradu na Oktobarskom salonu zbog onih naslovnih strana politike, u ostalom zapravo sve ćete vidjeti u toku naredne nedelje na tom TV Kupek izdanju, dobro. E, ja još jedan put da spomenem, hekupek.gmail.com za sve one koji žele knjigu Faruka Šehića, knjiga o Uni, a osim Faruka Šehića, Damira Avdića i Slovenaca, mi ćemo u ovom kupiku slušati malo kako zvuči najnoviji album Frenkija, Rep tu zlaka, koji je nedavno objavio album Trojanac, i pre nego što poslušamo Faruka, poslušat ćemo upravno, upravno, upravno naslovnu pjesmicu koja se upravo tako i zove. Dakle, Trojanac pa Faruk Šehić nekih narednih sat do sat i po. Uživajte ugasim TV, ugasim dnevnik Ne želim govor mržnje da mi uđe u riječnik Ne želim sukobi, i neću ratne priče Neću da gledam krv i grobnice više Ja nisam žrtva, ne treba mi spomenik Ja živim, to znači da sam pobjednik Ne idem za stadom, znači odmetnik Odan ideji kao Leninu bolševik Vjerujem da društvu najviše dajem Tako što razum i sebe bolje upoznajem Ne da magli da mi pomuti ti bistrinu Samo iskreno, e, samo uz istinu Daću vam sve, od ljubavi do trauma I ne tražim od vas ništa za uzvrat Ne morate me volit, nit mi se divit Želim samo jedno, pustite me živit Od malih nogu pakuju nas u kutije Sistematički se različitost ubije Nije dozvoljeno remetiti red Ako si drugačiji oni će ti nametnuti Teg, učete poslušnosti i disciplini Pripadaj na naciji vjerili u manjini Ako iz kutije izađeš jednog dana Bit ćeš izdajica, slabić, vrijedan srama Uče te kura da horaš koga da poštuješ Koga da slušaš, nikoga da ne propituješ Budi dobar vjernik i mrzi komšiju Ili ćemo mi nić, ili će oni nas da I prije nego saznaš, njihov si igrač Njihov mentalitet i stav imaš Zato zaroni duboko probudi borca Trojanac usred dvorca Babilonske kule su i prije bile dizane i te su rušene, izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac, za vjere i nacije Trojanac, ako si dio neke partije Trojanac, za klase i grupe I kad žele tvoje dupe, za njihove trupe I onda trošiš i uzimaš kredite Da bi bio priznati dio elite Iskorištavaš i živote uništavaš Za druge te nije briga, ti imaš maš naš A država te uči biti lojalan Za otačbinu care život odmah dam Mi smo narod sa istorijom, kulturom Volimo da zapalimo kuću onom drugom Čija je voda pa za nju plaćati moram Ko kaže da je vaša zemlja po kojoj hodam Ko ste vi pa namećete zakon Tražite od nas poslušnost i naklon A vjerske vođe s nama na prvom frontu Dižu moral i dobaju nam bombu Uče nas šta je blud Vjerski sjaj, budi i Iznutra mijenja Babilonske kule su i prije bile dizane Iste te su rušene, izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac, za vjere i nacije Trojanac, ako si dio neke partije Trojanac, za klase i grupe I kad žele tvoje dupe, za njihove trupe vremenom kutija postaje udobna Čovjek se navikne i brzo uhoda Izviriti iz nje budete strah Jer unutra je masa, a vani si sam Sve ono što ste roditelji učili I ono s su te u školi punili Sve to odbaci poput drugog voća Da bi se mijenio moraš bit prazna ploča Obrazovanje nije moć i sila Obrazovanje je rezanje krila Nemoj ići za njima, nemoj ići za mnom jednom Idi svojom stazom, misli svojom glavom Kaotična i absurdna je slika Ljudi vjeruju sistem ko da je sveta knjiga Tvoje buđenje prekida lanac Zato otvori oči i... Balkanske kule su i prije bile dizane I su rušene, izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac, za vjere i nacije Trojanac, ako si dio neke partije Trojanac, za klase i grupe I kad žele tvoje dupe, za njihove trupe kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Ajde, krenemo od svoje nagradice. Nagrade, nagrade ti. neki ljudi tamo sede u žiriju, neki, neki, neki, neki eminentni ljudi. I ovaj, znači on ti daje neku potvrdu tog što radiš. Drugi žiri može da drugčije, treći može da odluči na treći način, to da... Mislim, ta knjiga, znači sad ću govoriti malo o pisu, ona je već imala neki svoj puni život, tako da je nagrada, ona je već zaplovila. Potrebim tu jednu... Nagrada je dala još vjetra. Tu jednu metaforu, ono opštu. Znači imala je ona puno jedra već, znači samo je nagrada. duše, već se prodao tiraž negdje, tamo prije nagrade, prije godine nagrade, tako da sad drugi tiraž već je u Bosni. Hrvatskoj isto ima jedan tiraž. U tom smislu pretpostavljam da onda nisi ni primetio zapravo neku razliku. Nisam, jedino što sam ono što sam imao pet intervjua dnevno. Jedino nisam na space shuttle dao intervju i pod, pod bili su one, znači od Skype-a do, znaš, od ono, ovog uživo, znači ovako na diktofon ili TV ili, u nekim emisijama i onda je to bilo, ti intervjua je bilo dosta zato što je bilo dosta, ovaj, prašenje se diglo oko neki ljudi koji su bili nezdovoljni, to jedan čovjek koji je bio nezdovoljan, naredan, dva, si dana i onda to još više možda je bilo ta medijska pompa je bila još jačeg intenziteta. Pa gdje se dade sidran u glavi, ovaj, uglavnom bude pompa, pa razlogom, ali uglavnom i bez razloga. <laughs> Znaš šta, da sam, to sam morao spomenuti, naravno, ali nisam nešto to, pretjerano soslo, osjetao na to u javnosti, u svojim tekstima ne padam pa na pamet, ovaj, amortizirati nalogu. To bi znaš. A svaki ima svoje, znaš, ono. Znaš, ja kažem, Đorđe Balašević, svi što gube se ljute to sam, čini mi se pročito zapravo da si knjigu pisao u šest godina, da. Da, ono s manjim većim prekidima, ali sam ono, čak sam je, znači kad je izašla u maju, to je već bilo 4-5 mjeseci njenog života, ja sam je onda još ispravno radio. Za drugo izdanje, znaš da će biti drugo izdanje. I ovaj, da sam onda taj, ta barijera još više, ja sam da ne kažem 7 godina. Ali e, nekog tog predanog pisanja, znači ono kad znaš da si ti na pravom putu, to je možda bilo zadnje dvije, tri godine, možda čak dvije za Tako da sam baš ono, zato što se ta knjiga stalno se, to što sam pričao na promociju, stalno se kolebala na početku, šta ja hoću s tom knjigom. Napravim neki rez sa tom ratnom pričom i da idem dalje, gdje da idem dalje? Proza, proza je, lako je meni poezija, ti u poeziji imaš jedno ti ona je bliža nekom tom kristalnom u magičnoj. Znači u njoj možeš jednom, na jednom mjestu i e, prostoru, vremensko taj prostorna tačka je knjiga znači, poezije, ono alo, bukvalno, Borges, Borges, e, gdje možeš sve da vidiš u to vremenu. Mislim da imaš više tema, da imaš sub-tema, neki mali ladice, da sve to stvoriš jednu Čilin. Što, što prozom isto ide, onda je to enciklop, ono, ima taj brevijarski, enciklopedijski, e, neki, ovaj, koreo. Znači, ko što je radio Kiš Borges, dosta Tako da sam ja onda, onda sam ja na kraju to, da sam naziv knjiga Uni ima taj neki monografijski, evo, ima brevijarski, znači kao Komenta turističko evropska odrednica kako je napisao Vladimir Arsenić na novinama. I onda to ne, teško, kako teško je poeziji to, znaš, da, e, to sad to je roman, znači treba još i još i točno da se onda je, onda bi bilo lakše, ali ono moraš naći neki okvir da to sve sveže. Dakle, da nekom je, to možda, ko je navikao na klasične romane, nije možda Gorana ali Dobro, to je, ja mislim, jedna od prednosti tvoje knjige, jer je možeš čitati zapravo možda da je otvoriš na bilo koju stranu, da je uzmeš i možeš krenuti odakle. Može. Onda ima taj okvir, onda bi se ti vratio nazad. Naravno. Ima taj okvir koji nije prezaktivan, pa znaš, on je priličan stavan. Sad, mogu se na njemu još raditi, ali to onda druga knjiga. Onda biti još složenija. Recimo ovi ti neki eh, ljudi što vole te narativne strategije, tehnike, znaš. Da kažem, opterećen satim, njima je to mana knjige, recimo. Svugdje im je knjiga super, ali ta konstrukšenje manjkava. Hipnoza, ne znam. E, neki taj med, eh, ovaj, medium, je pakir i taj hip. Ustav bojca dvojica to to se dešava, znači. Da, da, da. Vrlo jednostavno. Onda, znaš, onda, ko ne voli takvu vrstu, onda njima to je nije im baš. Malo pada u očima. Doduše ne oni nego gledaju da sadržaje. Znaš, da ti gledaš ima vjerojatno briljantnih filmova genijalni. U strukturi, u kompoziciji, kadrova, svega sadržina ne mora, jel da je onda šta? Da, da li je taj film dobar ili nije? Znači kako gledamo na umjetničko djelo? mislim zapravo to robovanje, robovanje formi zapravo iz, iz ono, nekog prvog plana izbija suština. Pa, kad već pričamo, ajde o tom filmu, ja ne mogu da se ne sjetim ovog pisma Čačija, ako ne znam na što čemu se radi. Film koji je dobio nagradu u Puli, film koji je sa Solinu. Ali dobro, to... To su neki, neki subfah manijaci. Znači, unutar faha imaš te sub male odjeljke, male, imaš to man, man, imaš man, budalu za sve. Znaš, ono, može neko gleda potpuno... Ja kad ja gledam, na znači, što sam ja obraćao pažnju svoje priješnje prolaze. Evo sad ću reći, recimo, ja nisam mogao trpiti da je isto rečeno da riječ počnu s istim slovom, da imaju dvije riječi koje počnu s istim slovom. Da li je to bitno, znači uopšte, to, to, to, to nebitno. To je neka pedenterija na rubu obsesivnog kompulzivnog poremećaja koja tu koči. Da ja sam imao tako neke stroge zahtjeve stilske koje su potpuno nisu Za čitavaca ne mora ništa znači. Šta to nekoga briga? Znači ako idu dvije riječi sa P, meni to bilo. Ja se gledam da jednu tu promijenim, da onda promišljanje teksta na tom toliko stilski to, to znači sam ja prvobitno bio pjesnik, pa onda imam taj mikroskop elektronski, pa vidim. Znaš ako ljudi piše. Idu, idu, idu, onda na kraju idu, pa se vraćaju. Ja to sve u hodu radim, znaš, kad sam pisao te pasaže, ja sam ni već ono brusio odmah da, sijeju, nisam išao na kraj, ono, znaš, da sam trčao brzo kroz tekst, pa onda se To Što iziskuje puno vremena. A i ta forma je, znači, bila tako da je ono, ako poetski, to baš ono zahtjeva neki rad, znaš, nema tu neke radne generalne, nema, znaš, neki hollywoodski obrata, melodramatski, ono, da to možeš, znaš, da više ono, atmosfere, opis, ono što je meni lijepo, ono što ja volim kad čitam knjige. Volim i like, volim i akciju, naravno sve. Recimo, uvijek sam volio neke te opise prirode. To je nešto mene, koji mogu biti metaforičan i ne moraju. Mogu biti samo za sebe, ono da opisu neku ljubotu, A sam se ja trudio da tu nekako pravim te, recimo da, kad pričamo o pticama, o vrabcima, da se sad igram, naravno, da nisu sam vrabci, to sam naravno aluđe ono vrabci, neka ta, ono radiča klasa među pticama, razumiješ, ono, sad naravno naša aluzija Jugoslavu, tako da sam, naravno da su to parabole male, da nije samo to vrabac, nego je ovo drugo. I tako da, opet sam kroz taj životinski biljni svijet radio te, znaš, zato što ljudi, neka se zastiš ljudi. Znači, moj stav da nema puno ljudi u knjizi je to, znači moj stav prema ljudima. Znači, ono, Prva civilizaciji. Znači to je onda anarhistički, onda imaš nekako, onda imaš ono neki panteizam, imaš taj eskapizam, ali ne bezglavi bijeg u prirodu, nego ono, kao utočište. Da, da, da. Ne možeš promijeniti svijet, sad radiš. Imaš dva izbora, se ubiješ, da pobjegneš negdje ili da pobjegneš mijenjajući. A svi mi nekako želimo da mijenjamo u nekom smislu, barem sebe da se ono, da ti bude lakše da živiš, ako je, ako je sve sad globalni neki taj kapitalizam, konzumerizam, ako je ono, sve antiutopijski tako djeluje, te države pune kontrola, počeo od ovih brzi medija, do kontrola bukvalno ono kad prođemo granice do, do vladavne ti brzi mašina, ono brzine, speed... sad sam ja odšao naravno malo, dajem digresu. Onda šta je rešenje? Još sad uzmeš sad putu se ubaciš rap, koji se kod nas, nas nažalost tipično ponavlja, sad ti skoro 50 godina, tako da imaš i to recimo jedan od ti neki sub tema bi bilo to zašto se nama to, zašto to, zašto taj će voditi dva puta. Nije bitno što se taj čovjek zove Mustav Husar. Sam ti e, promijenim. To sasvim nije, ne mora značiti ono, Znači, nije to taj identitetski neki mada je to slučajno sam ja, ono, bavim se, ono, sad ne svojom stranom, ali ono, pišem s te autobiografske ali to može se promijeniti da bude opet razumljivo i da bude iskustvo. ovu zonu, nego to na ovu Da, da, da, to je bolje. Jer zaista jeste tako, tako i bilo. Taj odnos prema ljudima se vjerovatno još nakon toga dodatno stekao učestvujući u takvu koje je zaista jedno grozno iskustvo koje ono nikome na svijetu ne poželiti, pogotovo ovako, pogotovo ovako da, ovo je rat ekstenzivno karakter. Dakle, što su rekli, epohalan e, za vanjske posmatrače. Nego je ono tamo neko, tamo reći, ne, pol zastrane oružje, eto, nešto ja imala nekog tog arsenala, znači ta vojska bosanskih Srba je dobila nešto toga, mi smo od njih nešto otpuno kupovali, ali nije bitno, uglavnom ekstazivan je u tom smislu nije nije impozantan, nije spektakularan, znači, nema ogromni pokreta jedinica, nema nekih bitaka, nego sve minijaturno, ali al, naravno onim samim utisnicom i kako važno, nažalost. Ovaj. I on je trajao, ne znam, četiri godine i to je naravno neko iskustvo koje je čovjek potpuno bespotrebno. Sad postavlja se pitanje, znaš, recimo kad počne, pa ja dolazim iz Zagreba, gdje studiram dolazim kući. Znam da će biti, da, ajmo reći, nju u se to. Sad ja dolazim zato što smatram po nekom, ne sad ono, nešto, neki ono lažni patriotizam, nešto to, Jugoslavija raspada, to znamo. Ja sam naravno ko neko mlado političko biće, čovjek koji čita puno, znači čita ne samo knjige, nego novi, Već da, ću, to to ne, to je nešto, to je, nije, nije reverzibilan proces, ne može ići nazad. Znamo da je, kako sam kako sad, ne možeš ne znam, kako bi se Hrvatski da budu Jugoslavija? Tako, Makedonija, Bosna, Srbija, Srbija, Kosovo. Nije to to. Na kraju, nisam meni, naravno, bio poziv da ja to, pa da mi odlučujemo neki mladi o pa tome, ali već ako je, znaš, raspredao se, i onda sam razmišljao o toj zemlji, znači ako je Bosna, i Jugoslavno malo, sad što biti. Znači, po svojoj logici je znao se što biti najglavije. Tako da moja želja da se vratim sadržano u tome što sam ja i biti neki avanturističan ono borben duh. Znači, ona pa zanimala se u nekom smislu, to može sad djelovati pomalo perverzno, ali, jer bilo, ali ja, ti, kad, ti kad dolaziš na neki, tamo gdje se nešto dešava, ti ne znaš šta će, kako će to biti, kako će to izgledati. Tebe sam privlači to. Jer mnogi ljudi su išli, ne znam, u Špansku građansku rad, pa su, ne znam, ono, opet ja te ljudi poštujem, naravno, koji su borili strane povuke, koji su fašista. Ali ovaj, ti ne znaš što, ono, neko se razočara, igralo se barem komunizam. U Špansko, Bogarsko. A sad ti kad dođeš kod počinata, on ima svoj komunizam. Mašineriju, onda gotovo, ti više ne možeš izaći. Fizički ne možeš izaći, a onda i ne želiš, ne znam. Još s nekim prijateljima tu. Imaš ti se nađeš, znaš, ljudi se nađu po nekim zajedničkim interesima. Znači, mora to biti sad nešto ono, znaš, nismo mi bili neki psirat u nekom, to nisi ni plaćnik, ni ono, nek su ali... Nešto sa ja ako viđu te Da, da. A, dobro, pa, pa moj ideal je... Barem smo mi se borili, znači... Pored fizičkog opstanka, golog, znači to je ta najjača ideologija, a to nije ideologija. Znači, borba za opstanak to, a onda imaš taj neki ideal. E, barem je ostalo ta neka država u tim. Ajmo reći, ideal, nije umrla ideja, znači da li će on nekad živjeti u tom nekom smislu samo neke konture. Ta ideja možda postoji u nekim gradovima. Sada ja sam onaj... Znači, rapito to počeo, počeo pitanje. Pitanje svi pitanje. Ja sam toliko bez pričao i ono je pisao da mi već... Pa i ono, priča ćeš još. Ja, naravno, naravno. Ukoliko se naravno, tematski ne okreneš na neku sasvim desitu stranu. da ne treba ići od ovoga, od samog sebe. Naravno. Sad, sad što biti, ima razni aspekata. Ono a ima razni aspekata ovoga, trauma. A meni je bolja reč trauma, recimo, rat je glupo zvuči. Znači sve te posljedice koje traju, znaš, imaš. Ono, ljudi što su, ono čemu ljudi ne razminiše, jer ljudi su, znači, nisu baš misleće životinje. Znači, ono, manje više životinsko carstvo, imamo svoju ovaj rod, što kaže, porodica, imamo još veća, ova kasna, znači sisa, ima. Tiže, nismo ni pasmas. Znači, mi smo to, jebi ga, ako, je, ako vjerujemo u Darvina, ja, ja vjerujem. Drve, da, marsane, da. Ma, jasno. Marsane, naravno. Mislim, vjerujem tu evoluciju, nisam tu, onaj, kad ne vjerujem u ove kosmogonije religijske, ono zamljeno. Potom ne čovjek životno je, mislim. Samo što smo dobro tu, imamo kao bila duš svijesti. Imamo svijest da smo to, što druge kao nemaju, imamo emocije. Što sad otkrivaju da i druge životinje, nije to baš tako a dobro, to je antropo, onaj, antropocentrizam, klasično. Ovaj, I šta smo ono htjeli reći? Htjeli smo reći što... Trauma. Trauma, da, znači, imaš razni aspekata. Ljudi, zato sam rekao da je čovjek žudbe. Da je idiot, naravno da je idiot. Zato što čovjek ne želi razmišljati šta će biti sutra. Budući, ako ja sad razmišljam, ako ja imam neku, nisam futurolog, Znači, razmišljam kako se se to reflektovati. Vidim kako se sada to trauma. A onda mogu misliti kako će biti za 10-15 godina. Mislim. Neće niko to ne razmišljati da, da je to to odrato da je. Zato što se niko ne bavi tim za kliničkih psihologa i ovih. Ovaj, zato što ljudi posučuju. Znači ono sad nam... Sad imaš tu generaciju ljudi 80. godina koji su rođeni 85. 6. su generacija M92, ona 92. Nulta godina. Ali tu su, viđeš? A pa tu, naravno. Kakvi? Znači kako je njima ono bio život narastat, znači bili su prava djeca, onda iz rata, ono neki, ono, da, ne mora, nije niko od njih pucu, ne govorimo, znači da zato ne volim reći sutra. Naravno, ne možeš biti učetnik rata u svom smislu, imaš traumu koju uči u štrog perioda, pa čak i u prenatalnom periodu. Pa naravno. U, da si izbjeglica. Pa Tako, znači, ne treba puno objašnjavati. <laughs> Šta to znači? Uglavnom, ne, napravo sam mislio na dobro. To sa transgeneracijski prenos trauma, ima tu neke stvari koje su možda više sam se ja bavio tim. Naravno, ja sam mogu pisati neku, recimo, zadnje vrijeme sam radio neki, neke fantastične priče. Prvo sam radio po naručju, tematski naručeno, ali nije naravno, znači to je kao priče treba da se dešava nekoj balkanskoj zemlji. Znači, Srbija, balkanske zemlje, ne mora, ne smije biti tvoje, domicilno. Ja sam bio tu, naravno, pisao priču gdje sam radio nešto, nešto u Beogradu, to opet je fantastično, ali opet je potpuno realno. Kako realno, znaš što me zanima? Realna fantastika. Ono ko što je masko zlatno amerikanac. Sad, ono nešto radim po drugo, možda, možda ću ja to se baciti te A sad radim drugo je se. A realni SF, mislim. Razumiješ? Zato što se ne znam, završava se neči ta fanfiction se završava, ne znam, sa 17. milijon 95. recimo, kad sam tako u nekom aspektu toga. Tako se završava po njim, potpuno, znači, ali vamo imaš neki izmišljeni grad, imaš, imaš nekog lika koji, imaš leteće taksije, imaš, to je neki grad, post, nije postapolitični, ali ono kao neki unterstat, recimo što god usiti. Da, da, da. Imaš znači sopko, imaš neke tablete, imaš tako da se ne šta završava tako. sad to će biti Znači, svojim, to znači ti ono, žanra mogu to... Što će tu motivacija će biti žanrovska, ali moj način, naravno, neću, ne Dosta to sad radi, znaš, ako to bude sad neka knjiga, to će biti šta je taj grad, zašto, kako, bit će tu, znaš, ono motiviše šta je taj junak. Na dvije priče. Znači, ti imaš tih igara i u toj tvojoj poeziji upliva science fictiona i, i realizma. Naravno. Konkretno A ljubav je kače za rat u nekom smislu. Da, da sam ja u poeziji ono, imam to socijalne te, ono, imam te neke ironijske, mislim, komisimrizma, mislim, što ću poznao sam po tome. To angažovana neka, vam reći lijeva, ljevitno ono neka poezija, večarsko, to zvuči kako ne smiješno, pomalo čudno. I ono, imam znači tri knjige poezije, te dvije, ono sam to radio, imam biljke, sve sam to miješao. Ono, mislim, što će, jer je malo ono, obično je sepisujući pločku i tako dalje. Tako da prolazi ono šta je, onda su neki ljudi koji ono protiv, taj pa nije radi, ono, već neki su moji prijatelji, ono, stalno jedan mi je drug, jedan ovaj, Neržan. On stalno pitao mene, pa što napiš neki science fiction, znaš? Čura, čura, da, da, da, da, ne znam što da. Onda ja već tamo, što kao ne, ne, znaš, što sam pisao neke klumne, pa onda ja nešto poredimo ono, na zvezdne staze, pa imaš Borgove, ove, one, pa znaš. Kako Borg tužno, Sarajevom, tako. A to je novinski klum. недавно стана кашка тама. Прокмезна вера ќе дојде една моминатка че топцата, отворка, каризенци. Опет што имате овај удио неки муха. Опет што имате удио неки, знаеш. Не буде скроз да изван. Jer ono science fiction je ono manje više, kad gledaš te antitopijske knjige, Farina 451, ono kao temeljni djela 20. vijeka, ono uopšte, ono razumijevanje naše civilizacije nemoguće bez takvih knjiga. Orwell, recimo, 84. ženu, bez obzira što je ljubitelj SF-a, mogu reći to je, znam znaš, koga, Ray Bradbury, dobro, Orwell manje, on je pisao i druge stvari, nije. Bradbury je baš ono žanrovski. E, SF, ali ono su da su nas jeftini zamjaki, mi, i tako ne znamo, braća Stugatski, Arkadi, Boris, ja sam uzao knjigu ovu, prema kojoj je snimljen stalker, to je prema dijelovima. Zanima malo da, da ja vidim ima ono kako taj grad, neki harmonijom ili što se zove, kako su ga utemeljili to. Ne zbog, zbog svog pisanja i način za mene. Dobro, možeš sad da sedneš tako na meni, ono, ti neko naruči tekst i uzmeš tekst. Knjigu, mislim. Kako se zapravo slaže sa tezom da je umjetnost prava, umjetnost zapravo slučaj? Aha, pa šta, ono narušeno smislo, ono niko tebi ne određuje čemu ćeš ti pisati. Mislim da neke jednu za koju znam da je ono jedno od boljih mojih je bilo, to je bio temat u fantomu slobode, urednik bio Igor Lasić, onda je on, ili da, Igor Lasić, onda je bilo je kao rubrika Moji mikrokozmi. I on, on, on mene kao, hajde napisati nešto na tu temu. Ja sam onda kontaktirao, pa mora biti prozor poezor, kaže nije bitno. čak Šindra kad me kontaktirao Dalibor, ono sad sjetu, nije bitno. Ovaj. I onda sam ja napisao to što sam ja zamislio preko tog zadanog elementa koji čine dvije riječi, mojim i To je bilo Nekom iz drugče, znači nije... Znači možda je nekad tu napisao pjesmu, ali me je ovo poguralo. Ti sam znači rekao, ovaj da, bio ti mogao sad ovo fotografiji znači... Tu neko na zidu. Znači, to nisu nešto ni plaćao, ne znam, nije to nešto čak ni Tako da ima ovo ima, može biti slučajno opet i kad te pogura, znaš, Dostojevski mnoge knjige pisao, ono, ono što je bio dužan. Bio je pod ono hipotekom, ne znam, bio je dužan, bio kockar i onda je... Bilo sa motivacijom, pa naravno. Znaš, ima ljudi koji super pišu pod pritiskom ono kad te deadline, glavljamo. Dobro, mi svi koji radimo zanavljamo, tako znamo šta je to. Isto, ovi drugi nas znaju, koji imaju drugi izbrani. Da, ali ovdje pričamo sad ipak o nekom drugom. Da, da. Deadline novinarskih tekstova su deadline novinarskih tekstova. Imaju određenu formu. Da, da. se više plaća. Zagovoram ja liberalni populizam, a to je tako. Imaš za prijatelja, piše žabe, ono, raj, ono što ti smo, ono, moj drug fotograf, naravno da te mi nisam platio. Ti što da fotografiju, nije bitno penzirat ćemo, nešto, nešto askijaš, ako pa te znam da nemaš čovječ. Radiš isto koji ja, borio sam se, ja te breći tekste, ne znam, 500 maraka. Nije, jer zato da je džabe, ja sam drug. Ima humanitarno, ima neki kada početnik, nekako znamo lipo. Ali ima to svoju cijenu, koliko se tarifko, znaš, broj riječi, takva vrsta teksta. Tako da, ono što je veća ta mrkva šargareta, pred meni je tako... Sad ja nisam, nismo u tom tržišnom svijetu. Tako da, da smo mi sad da se našao u Americi, barem u Njemačkoj. Da ima svog agenta koji dogovori tamo se sa izdavačima, će napisati neku knjigu. Naravno, ne izvan svog fokusa, neće pisati, ne znamo, o putovanjima morem, morem ili ne znam, upravljati vrilicom, ne znam. Sad budem ja neki, znaš, on tu ono, da otvorim svijet pa da napišem. Dobro, neko će drugi voziti, ja mogu i to Znači neke takve vrste, ono, među, ne mora se to biti proza neka fikcija, može biti neke dokumentaristika, neki putov. Kod nas nema tog tržišta i ono, meni bilo zanimljivo kad meni neko to ponudio, ali ono, znajući mene kako sam ja, znaš, moj nerv, taj stih, a mi toga nema, možda. Nemamo ni te urednike koji mogu to. To meni bio izazov da mi daš neki rok. Gana ima što se znači štiv, ne znam. Šta je? O život ljudi u svakom smislu. Dobro da ja imam naravno, ja živim tamo naravno. Koji drugi ljudi živim, radim sve što on radi. Slučajno sam to nešto sam tamo radio. Znači ne mora biti to što nema pravila. Znači on sam tebe odredio da ti napišeš šta da će to biti. Dobro, poezija neće biti sigurno. Znači uslovi da ne bude poezija, znači bude provoza. Kako će biti dokumentaristički? ono blisko reportažno nekom literarnom, jer će biti očita neka fikcija odmješana na tebi. Kao ono ti ostiš tamo, što sam ti misliš da trebaš pisati. Ovo je da Pa to meni bilo zanimljivo, jer znaš, nekako, ta neka ova mrež lijepa žena uopšte. Zato je, recimo, u toj knjizi imam reportažno djelo. Znaš zašto? Zato što smatram kad se to prevede, nadam se da imam neki već razgovor neki da je odmah Franski ide sigurno, ne znam. Tu je nešto mađarski, poljski, makedonski ide sigurno. Ne znam, bit će, znači idu neke, onaj male i velike relativno mlada, vrlo mlada za ja razmišljam kad pišem, znači nisam razmišljao tamo, nisam se odvarao ja publici, ne znam, ne znam što znaš, nemačko je bilo to. Nego hoću čovjeku potpuno bude jasno da je e, prilodi za zadržuge. Kad je počeo bukvalo rat? Mom gradu. Meni je to bitno. Se zna, ta agresija. Znači ja to bukvalno idem ono žurnalistički. Ono, ono, ima dijelovi slijepe mrlje, jedan dio koji govori zločinima, ali nije bitno Srbima, vojnicima, svima. Gdje ja počnem tako. Može se Ima, znači to je ono kad je želi biti veća, ali da ne bude sam ti želi, znaš, da, da ima tu reportažu, da odjednom si izgubiš taj fiksijat, onda si da je to. to to. A onda opet ti odeš tamo metafore Ali ono, kad, kad se govori o zločinima, to ja mislim to ne treba, ne može to biti da se ne zna koja je koja To meni nije moral, mislim, šta je toga? To, to, to, tu se ne smije pričati apsolutno ništa drugo osim fakata tako je. To, zato ti kažem, ja sam to, u tim momentima sam ja to sužao, reducirao skroz. Onda sam pitao kao imaš ovi kolumnistički problem, ima nešto drugo, kolumn ti može biti reportažno, mi je ljepše, ja da, da, da, da su reportaža, ono, su jedna vrsta ono, litera, jel da, tako? Ti imaš sediti ovako čitav dan, ne pričat ni Ne, ne, ne uzmat izjave, opet jel ima i pa, možeš uzmat izjave, da ti radim. Kako je percepcija? ja ti ženu radim u kad bi radio ja ti u parku, ja znam da ste novinar ja te odmah, aj ti, ako tebi nije teško, uzmeš izjave, ja ću sam slušati, pa jer meni to mrsko ja volim Znaš, ne, sam to ne znaš, ali smo to bi lakše, da smo ti spregodni, imaš da smo možda bolji nastup od nas. Znaš, kad, e, dobar dan, zdravo, kako ste? Znaš, ono... Ljubim ruke. Pa nešto, znaš, da, ono da imaš, no znaš, nekad ne možeš biti namrgođen pa kašti izad, Ja sam ono malo... Tako da, da je ono sam tu bio, to sad vraćam se, znači, knjigu, potpuno pa, pa, pa sam reducirao tu nekad. To su mali dijela, gdje sam smatrao da je bitno da se to reducira. Da se ta knjiga ne samo prevede, znači na naše ovdje prostore, jedan jezički prostor, da se tačno zna. Znaš, tu, ne, tu su neke rezultne stvari koje se moramo, ne moramo se ideološki slagati. Ne, neko neki moram, Neki osnovni je da ono da, znaš, pa neki, ono, ne deset Boži zapovijesti, ali neki deset ono, zapovijesti o raspadu, o ratu, o svemu. Moje moj otac komunjara je bio I nikad fatihe nije naučio Predavu fizičku u maloj sali Svi ga voli, svi ga znali Nikom odmogu, mnogim valju Od nikog bježu, nikom se klanju i mu je Tomosa i volju ići u ribu Meze, rukomet, rakija u grlu Volio i planinu, ljeti na drinu Malo pecati, plivat sa sinom Kao mnogi izgubio ja rana Onda kad se birala strana Ispliva mržnja u ljudima za dan Razum ošuti komšija klan, Izbjeglice i djeca bosa A Francuz osta bez i komosa Na Psuje i šum, malo mjesto gdje presa Cvjetat, svoje jedinstvo Djeca, kolege, posa doše stranci A Francuz, posa i Brahim Neću srat kako je bila i bila kao Bilo je bolje za vrijeme Tita Jarane, nije bila i bila Iza pogleda, mržnja se krila Na TV-u Ulice mog grada, preko noći barikadirana vrata Ona slika kad vojnik ženu na podu tuče E to je blizu moje kuće Noć prije nek što ćemo fatat nogu Stari je došao i sjeo u moju sobu Tad Francus koji ne zna ni dobu Prvi put se pomoli Bogu Desna drina, motor jaran Zamenih tuđina i mali kavan, Grad je i dalje na TV ubio, Samo sad spekera nisam razumio Staru vikendicu punu gosti Zamijenio je električni roštilja Školu, salu i dječja veselja Zamijenila su molerska odjela Danas se opet rošti pali Novi je grad, al drugovi stari I valjda to tako treba drug Da čovjek u životu napravi krug Drug je put koji ćeš proći Dokaz su bore i umorne oči Umorno tijelo i umorne kosti Na kraju se uvijek okrenu Bosni Okrenu Bosni Gledam prošle dane, plede slike i drugare A noge nose medalje, sve dok srce ne stane Ja gledam prošle dane, plede slike i drugare A noge nose medalje, sve dok srce ne stane Ja gledam prošle dane, plede slike i drugare A noge nose medalje, sve dok srce ne stane stane Ja gledam prošle dane Blijede slike i drugare A noge nose medalje Sve dok srce nestane. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera koncept koji mjerimo našu bol Pjevao je Lennon A šta bi pjevao danas kad je Bog bol A koncept da bol potre što duže коня, vrištao crni sabat, a šta bi vrištao danas, kad je rat, samo video spot u kojem statisti umiru čapa. religija je moja rasa Urlao je Adolf A šta bi urlo danas Kad mu rasa ovisi o imigrantskom kurcu Orao se ustremljuje ravno prema cilju Rekao je Friedrich A šta bi rekao danas Kad je cilj svakog orla Dobar kavez i hranilica trebali ti refren Vrati se na trag, Ja idem naprijed Uzet ću šta god je Ako popušim Svuću ga do jaja I krenut iz početka Ko je mene jebao Umro je tužna kurca Ko je mene jebo Umro je tužna kurca Ko je mene jebo Umro je tužna kurca Ko je mene jebo Umro je tužna kurca A ko vrednost tvoje knjige između ostalog? Brojnim drugim naravno možemo pričati, ali ova ta činjenica da se ti nisi držao samo te neke lirike vezane za odnosa prirode i životinje, nego se držao zapravo i tih nekih podataka koji isto tako sačinjavaju prošlost sadašnjost, zapravo deo su iste te une, istog tog dikača, istog tog krajolika. Da, da, da. Ono što to, znam, da sam ja sam reducirao knjigu na punu i ovo, pa to bio jedan roman odrastanja, onda, znaš, onda bi imao figure oca, mati, znaš, ono, onda bi sve to, što će možda biti u nekoj knjizi, ali nekako mi je, kao te knjige odrastanja, malo mi je, imao problem ja s tim, znaš, jer to isto neka ono forma, sporno. Tema koju su mnogi okušali, naravno, pisu. To je ono kad, kad ne znaš šta bi onda s tome vraćaš, jer to svi imaju. Znači, to je nešto što je, je jako poznato, je blisko, ne moraš ti to puno izmišljati, ali kako bi ja sad to, pa to je bilo sigurno fantastično, mislim, e, mora biti u neku fan, da ne bude meni sam, da ne pisujem tu neku svakodnevnicu koja je nekad blistava, nekad siva, ono, puf. Svako ima neki, neki taj doživest. Ono, nisu ljudi pisati, pa ne mogu to napisati. Znači djetinjstvo to, onda sam, onda sam, onda mi to, kad sam pisao te pasaže, oni, oni su bili ono, dobri, mislim, ja sam bio zadovoljan sa njima, ali nisam znao što sad ja s tim da radim, ono, da to bude neki album lijepi slika. Mhm. Mislim, lijepi, malo i gorki, ali gorko slatki i lijep, lijepi i, i, i, i jedno, jednobojni i ono bijeli kad je snijeg i tako dakle, onda to bio neka ono pa kao neka poetsko prozna monografija literarna monografija je gruba riječ znači tako neki album i dobro i okej može znači, to čak i ovako biti album ali mora to biti malo onda taj album mora biti puno i načniji tonova mora imati Znaš, onda on mora biti brutalno i onaj blizak kvalitet. Mhm. Sad ono, recimo, znaš što ja to znači kao to neki album fotografija, ta moja knjiga, u kojoj imaš ono crno-bijele fotografije, klasične, imaš fotografije u boji, imaš fotografije i prirode, i društva, i zajedno, i fotografije rata, onda imaš fotografije na kojima se ima intervencija ne u Photoshop, nego koji sam ja crtao. Znači, recimo fotografija, bilo bi jednako da sam ja fotograf, što nisam. Znači, fotografija, je tu na toj fotografiji sam trava. Tu je bila majkna kuća koja ti znaš u jednoj epizodi da je ona počela da plovi, to jest ona je izgorla ali ja u toj nekoj jednom pasažu da je moć da ona plovi, jer ona hoće da, i ona ima čak male noge, hoće da pobigne. Mislim, neš da je zadesi sudbinu na kojoj ono 42. Jer tu bilo ono bombardovanje savezničko, Sad je izgorio grad. Dobro, nije bitno ko je njemu, što nije bitno ko je sipao bombe, to da je to bitno. Savez, Isto su bombe, šta je. Dobro, možda su Njemci bili, Ustaši, ko je već bilo. I, ovaj, i onda gdje na, na tom fotografiji nacrtao tu kuću što, to, ima vjerojatno rade ljudi, to znaš po intervenciju. Onda bi ja nato to to kočiće gliša, ono, znaš, krov, dimnjak, to majka, nešto kao tu baka, maš. Znači, bilo bi neki intervencija, znači, bilo bi to malo kao, bilo puno složenije od albuma fotografija. Negdje bi bio to mrače neki negdje Photoshop namjerno, ono da bude mrakšije nego što jeste. To je već onda fikcija, fantazija, onda utječem na nerealitet objektiva. Znači, ako je moj oko i um i ovaj, a ono, ako sam ja sav taj neki fotoaparat, ono nekad onda, onda ideš u fantaziju, onda ono namjerno si e, izvrneš pogled, jer da ti napraviš neku onu distorziju, da bude ono, znaš, da li, da li da bude sjajnije, da uljepšaš ili da ono još, to još onaj smanjiš e, još uh, to je ideš kontra, da bude ono mračni, darkerski, neki to ono, da ta knjiga bude ono potpuno van reći šta. Glupa reč apsolutno. Ja sam pisao da ovo što ti rekao bukvalno možeš ti sad uzeti. Da je taj pasaž u nekom smislu neki od njih mogu funkcionisati da je izvučeš, neki ne mogu. Mislim, mogli bi ali bi bili neubjedljiviji. Neki su bolji iznutra, neki, neke može bukvalno kao priča prodati nekom se, Vidović reče ovo je priča. Ali on za, opet čine zajedno jednu veliku jedinicu, čine, čine jednu celinu, jednu, jednu kuću, jedan oblik, formu koju je bolje naravno možete, ono. Mislim, ima ipak taj neki kraj gdje se to nešto zrešava, pa onda bolje nešto izdati kraja, ali mogu, mogu čak i tu nekako, jer pre zadnji... Ja se što zove početak pisane knjige, što bi trebalo biti na početku, onda se ne može... Onda je ključ ipak na kraju se to se pričao. Iako si ti u pola, ti si već često što se tu dešava sve. Ipak da bude neki mali ozon očekivanja. Da viš kako se to razriješiti to je kraju. Barem u formalnom smislu što smo pričali na početku, struktura, forma kako je to sad dominantnije od sadržine, od ne znam, od, od stila, od, od likova, od, značenja. Koliko ti odnos, odnosno koliko ti odnos prema riječi se menja, zapravo prema onim govorima? tim nekim vremenskim odmakom, pa na kraju krajeva i fizički živiš, ipak ne <clears throat> koliko ti je sad recimo možda i ta udaljenost, iako to nije toliko daleko, ali opet ne vidiš je kroz prozor, nisi svaki dan tu. Možda negdje idealizujem sam taj odnos i negdje samo to tvoje rutinstvo. Naravno, slažem, znam tačno kad si počeo ovo, ovaj, ne pola znači, znam, znam šta gdje ide pitanje. Naravno da ima i toga, to je sasvim ono, jer ta knjiga se uspostavlja na kraju knjiga, ne voli, znaš, imaš tačno tom to je taj tragelac. Mustafa Usman, taj čovjek koji traži što je samo sebi u nekom smislu, on kad pronađe to što je tražio, onda on sad tada, ok, dobro, sad, rekonstruisao sam svoj život, koliko toliko, koliko sam mogao. Napravio sam neku protezu, ono što im fali, napravio sam ponovno. No možeš sve napraviti. Ne može Dubrovnik biti stariji i novi i ljepši nego što je bio. Tako, pa, lepo. Znači, ako ono su neki ljudi govorili da mogu ja, da. da. E sad ovo nekom privatnom, znači neki unutrašnji Dubrovnik. Ono, unutrašnji grad u tebi. Ono, svijet unutar tebe, unutrašnji svijet. Kako da ga ti izradiš ako ne imaš ovaj vanjski ...orijentiran. I on kad to nekako uradi, ipak on njega uradi, ipak knjiga ima happy end. Onda on shvata da je biti, da njegov potrga u nekom smislu je potpuno pogrešno. Mislim, jer on shvata da je on dalje ostaje nesmiren. I da ta potraga za tim vremensko-prostornim identitetom i unutrašnjim identitetom, ne ovo nacionalno, ne to, nema tu ništa to, lično, personalno. Da, da to je okej, okay. on je to nekako s tim izašao na kraj. Ali vidio da to nekako nije uzak opet njegovi ovaj, nego, da on u jednom momentu, ja sad to nisam skroz živo, je to ostao u drugu knjigu. Znači on je shvatio da čak i da nije bilo rata. Koji je velika gumica koja briše sve. Da bi opet knjiga njegovog života bila nekako potrgana stranica, negdje su bila slova negdje izblijedla, je sam potrgao, neko neko drugi potrgao. Opet fao kontinuitet, jer uvijek fali kontinuitet. I da i da, tvoj, da tvoja potraga za identitetom zavisi od pleta tvojih živaca. Ono kako osjećaš svijet, kako, da. kako si pripojen na svijet. kad je on to, onda je to na ono, kraju on skonto u biti i onda je rekao, kao sad ono, to već sad druga knjiga, onda on, mislim, kao je nova ladica, on kaže, ok, ovo, ovo je ipak knjiga o melanholiji. Znači, ja sad čitao vrijeme pričam rat, pretez, trauma, sve to stoji, to je neka glavna tema. Neko je može doći čitati potpuno drugog ugla, ja je mogu predstaviti tebi tako, nekom drugom. Kao knjigu, knjigu o melanholiji. Znači, može to biti bukvalno piše, ne znam. Ovo je knjiga o potrazi za izgubljenim identitetom, zarez knjiga o melanholiji. Može biti, može biti samo ovo. E, pa ja iskreno ti kažem... Tako da je ovo odgovor na tvoje pitanje. Ja lično ne bi shvatio isključivo kao rak. Ne, ne, ne, nek bude. Ona nije. Naravno, naravno. Najvećim delom zapravo ona to nije. I u tom smislu, brat u ovom slučaju jeste možda bio jedna je jedna prekretnica, isto kao što je nekome jedna prekretnica seljenje iz jednog grada u drugi, zbog ne znam i ja. A to su onih uslova. To je ta, da, pričao sam diskontinuitet, A, znači, recimo, ti si, ti si iz tako? Znači, ti si, ne znam kad su otišao, ono, kad su, recimo, 93. Ajde, koliko stvari ponio sa svim, koliko smo mogli. Pa jebi. Nisi razmišljao stvarima možda, tako? Imao si poslova, mislim. Jebi kaže, nam zbježao panično nisam, možda panično tu negdje, eto, pa jel tako? Pa, bilo čega, mobilizacija, pritiska, sredine, ne znam svega, tako što ti vislo na glavu, nisi baš, nisi bježao što ti dobro. Znači, ti si svoj svijet ostavio tamo neki. Znači, rođeni su tamo, tako, rođeni večer. Znači, ti nešto imaš, mislim, ono, nije ciljna grupa, ide to ljudi koja je ti mnogi, a ima je stotni hiljada. A jeste ali isto što ti ostavio svoj neki svijet. Imaš neki diskontinuitet, ali nisi bio put, ne, mora, ne moraš pucat nigdje. To je ono što sam pričao na početku. E sad, kako ti to doživljaš, kako ti sa stopom, tobom to riješio? Da sam napravio neki sporazum s tem prošlošću. Dobro, vjerojatno sad odeš u rijeku, budeš sad druga neka priča. Ne znam. Jedan od sporazuma, izvini, mala digresija, i Kupec koji je originalno preuzeto ime sa radi u Da, Znači, da, dodirne tačke postoje, naravno, naravno. I ovaj, tako da, da, ono, znači to je bukvalno, čak da ovdje sada nije bio, da ti nisam što odigovat, kako kažem, <laughs> uteko iz, mislim, ružna riječ. Nisam morao otići iz rijeke, da nisam ja došao u, u, Bosnu da, da branim svoj grad, sam došao, to postoji diskontinuitet. U emocijama. Mm Jel' tako? Ko zna gdje bi ja živio, možda ne bio. Ti, jel' tako? Možda bi <laughs> ko zna gdje bi, čim se, možda bi se, ja bi se dalje Dosadilo je tamo i naravno, razgulio što kažu. Znaš, ono, ja sigurno sam imao neki taj, on ja bi se volio da sam da negdje, da sam razgulio. Da sam otišao negdje, daleko ne Evropa, još ono, dok 20, su puno energije, Ovaj, tako da to ja je mogu ne proglasiti, nego ja je mogu živjeti tako, jer on to na kraju kaže, znaš, ljudi, znaš, ako ta onda... Onda ljudi sad mogu za nešto, onda surfaju na tom talasu, to je super. Bilo koji da je talas, to je knjesko pitanje. Surfaj, ti na čemu hoćeš, to je beskrajna sloboda i štavanje. Meni je to, znaš, nekom, meni se javljaju ljudi, pa Nekom je, ono, Nekom je super samo kako sam ja opisao unuju, ono, recimo, Neko se nađe u tome, neko se nađe u ovom drugom. Ono, neko to tragično je noti, ovom, ima hiljad čitanja. Ovde više ne dolaze ni rode, nego da im više naše flaše Balkan im više jednostavno ne paše, jer grijehe rodi dijete tu, džemeci meci lete, gdje seljaci prijete i su pametni postali mete. Ujutro želuci bole pa pijemo u zole, glave bole jer slušamo morone, pijemo kafetine pa na kordone u jer otišli su živci onaj dan kad su ošle i firme. bogom firme, eba! Bile ste dobre, ali sjebale vas pretvorbe i privatizacije. Donijela nam otkaze i sikiracije. Al no, sikiriki. Sad će izbori, sad će kampanje da nam skrenu pažnje, će nam u naše selo ražnje. Dijelit će kobasice, okretat janjce i prasice. Da zaboravimo mastice, prazne novčanike i naše prazne kartice. <laughs> Raja! Ajmo svi u štraj glađu. Ako ne bude glasača, neće znat da se snađu. Tek će onda da zagusti, neće imati više koga musti. I oni će umrijeti od gladi kad nema ko za njih da radi. Oloba, ej! Nek nas nasele mađari, oni znaju šta da se radi. Znači obrađivat našu zemlju, ne rade štetu, pravit će vegetu. Nek cijelu zemlju betonire od vegete, neka prave supe. Na svaki deset metara nek rade benzinske pumpe i otele, parkirališta za aute, kamione i motore, da se imaju dže odmarat kad idu na naše prekrasno more. Al dijaspora to ne bi dala, tražili bi sva prava, zemlju bi nasrli opet Balkanci, opet bi bila puna istih budala onda bi dijaspora dobila svoju dijasporu, a Mađari i ostali ne bi više kroz nas išli prema moru, jer na cestama bi bile nove rupe, nove paravojne trupe, novi balvani na cesti, novi šupci, nove puške i novi meci, jer grijehe rodi dijete, tuđe meci lete. <laughs> Ama opet budale nove budale vode, opet pobjegoće moje rode. Ne znam raja za vas, ali ja vidiš volim naše rode. One koji ja vole mir, vole čista polja i čiste vode. Vode bez leševa i polja bez mina. One donose djecu, a ja bi danas sutra imao kćer ili sina. Mene je jako zanimljiva ta igra, prije svega, ajde sad ovdje pričamo o Uniji, i o tom prostoru. Ti se i kroz lik Gargana zapravo vraćaš i podsjećaš i prisjećaš i ratnih zločina i svega, ali ta kombinacija morbidna takve jedne ljepote i takvih dešavanja, što je recimo slučaj i sa samom Srebrenicom koja ima prekrasnu prirodu, a opet, a opet jednu takvu strašnu priču. Kako zapravo i da li uopšte mogu se pomiriti to? Pa znaš, ja sam to radio namjerno, mislim. Znači imaš sad neki pasaž to prirode, onda ide. to po principu kadriranja, ono, znaš, da ne bude monotono. da bude sad sutra nešto lepota, pa onda užasno. I da to malo bude ko špil karata, da se to malo. Tako sam nekad sam počeo, znači, ono, sad imam kontant, znaš, kad sam radio na noški, nije to sve ovako kako je knjiz, to je imao drugi red, sad ono sam ja to miješao. Namjerno, nije to sad nešto sa slučajno, ja došao pa složio kartu, ono. Negdje sam namjerno pogledao pa vraćao, pa razumiješ. Jer sam na sebi tu knjigu printao. Ja imam 7-8 ti. Što se kaže verzija, kako piše. Kad ima 50 strana, 100, 150. Onda to ovo papir, znači forma knjige, ima naslove, ima sve. Prejelom sve, koje sam u štampariji. Mislim, bijele korice, znači, piše ta šest knjiga. Ono. Zelena knjiga, na početku se zove. Priroda zelena. I ovaj... Neko bi to drugačije shvatio. Da, <laughs> da. Dobro, Gaddafi je nazvao knjigu. Ide prvo je na, naravno. <laughs> Da, bila je roman o prirodu knjiga, zelena knjiga, ova knjiga unipak, ono, nekako. I onda... I onda... Utekne mi misle od digresije. Da, ovo da, onda sam kadrirao. Kadrirao sam to, znaš, da bude, znaš da... Recimo da, da ide jedan, nešto, sad to su neki mikrospoje koje, šta je znam, koje čak ne moraju ni biti, niti me zanimaju ono, u tom smislu. A za čitalce nije bitno. Su to neki bragi spojevi koje sam ja radio, znači ono, šeklanje, neko vezanje. Zašto ide jedan dio? Nekom se čini da je ta knjiga rasuta, meni nije. Mislim, da sam ja pravio glavu, rep, rupo i sve. Znači negdje bukvalno ima zašto, zašto ide, ako ide taj slijepi mrlje, onda ide neki poglavlju zločina mora ići naš drugo, ne može ići opet sad opet o, o gradu koji je sušen, ne znamo, Zaboravio sam se, mir iz zapadnog grada, znači neki pasaž. Mora ići naš drugo, mora, ja razmišljam što ide drugo, zašto, ono, zašto razmišljam gdje ću staviti taj dio u kojem počne bukvalno ono uranjanje u rat, znači kroz fantastiku, neko noćno putovanje, po kuće putovanje onda je to na nekoj 60 nekoj strani. Ima, zašto je to? Zašto sam baš stavio tu? Tako da ima to svoju neku logiku stvarnu, a ima i onu unutrašnju neku, znaš. Ovaj, Zato je to taj spoj, onda čak sam išao na to neko malo, ono, hajde reći, očuđenje, ono, znaš, kad malo utrneš u tu neku, da te onda izbaci iz cipela, znaš, da ono, kad budeš malo zadiljen tom nekom, nekim, um, pasažima u prirod, znači počet život, onda to malo prekinuo, a palit neku šamu. To sam radio namjer. Naravno, neki, nekad su ti prelazi potpuno brutalne, nekad su malo subtilni zasika, kada sam smatrao da je bitno, znaš, da, da ti opalim šamu, <laughs> mislim, da ono, da malo da budeš, znaš, a da opet ne bude to, i tako što puno blaže, ono, puno manje brutalno nego što to bilo pod pritiskom, gdje je sve brutalno, gdje je sve tako. Lukče slučajnice, lukče stil, smirenije, znači duže slučajnice, ono, znaš. Nema, nisi toliko nervozni napet, kao što je tamo bilo gdje, gdje ono baš nije neko slabim stomakom, nemoš tom podnijeti. Ovdje kako to puno onaj subtilnije razine, znaš, šeklanje, lukče. Ima više, znaš, ono, kad sve to vežeš, ti šalovi snježni. Znaš, ko ono e, rukavi, pa ono kad praviš, znaš, ono tamo bilo grubo, ne. Ono. Tako da sam to brusio, ono, radio, znaš, te prelaze negdje. Naravno, mogao sam raditi to na toj formi beskrajno. Nekom ono sam shvatio da ja mogu to knjigu pisati život. Moram jednom završiti. Pa vjerovatno ćeš i nastaviti u nekoj možda drugačijoj formi, da, ali... Naravno. Jer ta knjiga si zapravo ti, to je da, neka tvoja lična izbora. Naravno, naravno. Ovo je sad pričati o tom da li jeste autobiografija. Naravno da jeste, jeste, um, jeste, hiljad stvari i jeste i nije. Jer sam, na, znači, ti, ti možeš krenuti od nekog autobiografskog detalja i ovdje ga napraviti neku fantastičnu. Onda ima tu stvari koji šta znam, nekih mistifikacija, nekih ti znaš, ono kao... Ono, znaš sad neka svoja iskustva stavljaš u usta nekog lika, onda to ode u neku ono, drugu dimenziju, onda taj lik postane svoj, on se proširi, znaš, onda ti ga počneš, ode on malo od tebe, znaš. Dobro, mi su to neka izmišljena bića, ja sam, ovaj, tako, kad sam završao tu knjigu, onda sam unio osjetio buđenje jedne nove knjige. I onda sam morao stati, ja ne može... Znaš, zapravo što bi to bilo glomazno, onda bilo toliko napunjeno nekom snagom, energijom, značajima, da ona, ne znam, nekim ljudima ne mogu biti, ne da ne bilo čitljivo, bilo čitljivo, bilo pre, previše, preintenzivno. Ne može film istratiti od metafora. Knjiga može, ne valja, mislim. Ima određena količina, znaš, kada ono neko hoće odjednom da te zabljesne, Znaš, ono samo neke slike, ono, ono da može Tarkovski, on je genij, znaš, mislim, tako, i ne može Sokurov, ne znam, neki, znači kadar, pošto ja tu filmski najbliže mi je neka ponta, to je Sokurov, ovaj, gdje imaš kadar, ovako, ono nekako što kaže, široki, ne znam, nije, ono, ne, i vidiš ti da ima tu neka dva puta da spajaju i taj put ide prema kameru. I, I, ti vidiš tamo s lijeve strane, s lijevog puta, neki mali lik pa pojavljuje nešto. I traje to traje Statično, potpuno. Film se zove Ma Ma Mati, da smutar, ja mislim na njemačkom, uh mhm. -huh. di, kako se ne znam koji član. I ti sad traže taj kazališaj. Zelena trava, okolišće, sve nešto. Ja sam tako jednom došao u grad i uključio se u taj film, ne znam niko, baš me zanima, no, to je ono estetika, ta neka nepomičnost, u stvari ide, nešto se kreće. I ide i ti sad sve vidiš da ta, kako ta tačka postoje čovjek nisam mogao da li muškarac, da li žena, da li djete, još sam dobijam konture. U nekom momentu ti prepoznaš da to muškarac i vidiš da on nije sam, da on nešto nosi. To kad vi se tu bližava. I on sam dolazi do tog raskrša, odlazi u drugi, u isti taj kadar, drugim putem i nestaje iz kadra. Znaš, ako to mislim, ako me to dosadno, meni to super. Mhm. Stvarno nosi svoju materiju taj glavni lik, tu se postojiš ti samo. A toliko neko, kako ti to gledao, rekao, neko rekao što je ovo, ne nemoj me ovoga. Znaš, ono, staje je ovo sada? Ali naravno, <clears throat> e, kamera je ono, znaš ta, recimo, boja trave, vjetar, lišće, znaš to, ono je boje zemlje, znaš, kolski put, pa se ti to vidiš možda sad ja ne znam koliko tehniku pa ove filmske kamere. Možda se to, možda on malo to neka zoomira, neke, uglavnom to je ono, to pa je neki veliki panorama. Možda se to neka smanjuje, kada ti vidiš facu tog čovjeka, kada on, on opet odlazi, opet postoje tačka. Sad ne mogu ja to filmski objasniti, meni to, meni se to tako sam ja radio neke, mislim, kršćani. Znači, nema ni kršćan da gađa, namjerno. Jer, jer sam pod pritiskom da se sve događalo, onda su neki kao, ovaj, jedan kao, čar za mene, kao ništa se, kao, ništa se ne događa, mislim, šta ti očekuješ se u radu događa? Što ti misliš, šta je za tebe događaj u radu? On, on misli da što... Puno filmova, pa... Da, da on misli što je glavni pokret pa veliki jedinica. Pa da je to neretva jedna koja traje tri sata. Ma, epopeja, ja nisam... Od početka pa do kraja ne, ja se ne bavim epikom, ja Mislim, epika meni ne zanima. Epika freska. Ja sam se bavio mikronskim freskama, minijaturnim, ultra malim freskama. Jer ja ne pretendujem da objasnim ni rat, ni svijet, ništa, to će im freska. Što je nekak pase. Dovedeš galer likova pa da onda nešto raspetljava se to. Ko što su sad spomenuli, je dobro, ja i volim, mislim. To ima svoju funkciju. Ali ja sam to radio nekom drugom konjištu. Šta se treba dešava? Jesi ti bio na liniji? Znaš šta se dešava? Ima des dana sam došao. Sam se odao svi neporedni granati. Sunčar. <laughs> Čitko idu romane. Ono. Kuha se nešto. Ono, dobro, super. Ono. Ali neka zna biti sve tako da se ništa ne dešava, vidite ono osjećaš ti da se nešto dešava. Znači ono, ono što kažu, bura pred, zapiše pred burom. To bukvalno neka raste ono, to kako atmosfera, ono, napetost je ono toliko intenzivno, osjećaš u prije drveću, u biljkama i ono, onda počne dešavanje, pucanje, neko, neki napad. Tako da sam još više, sam ovdje još educirao to što je tamo stojalo. Ima je pucanje, tamo ranjavanje, prti, ranjeni, svega. Ovi napadi bježe, ovo, ima sve to brutalno. Sve rad. Ovdje sam nešto izmakao od toga. Nema tu ni dijaloga, sve sam reducirao, da bude potpuno utišan taj rat. Znači taj rat je čak u nekim momentima da, da, da, da, ga ti možeš osjećati čak neke stvari na lijek način. Recimo, nije znači, stoji veća prisnost sa, sa neživim stvarno kao što stoji u ratu. Sličan. Ja sam to osjećao, naravno to je sve na tom liku bacio. Ja sam, ja sam najviše volio šetati tebi. Ne napadaju granate, naravno. Mogu se šetiti grad, mislim grad. To je linija, to znači grad je ruševna. Napolo ruševnama, ti su uniformi, imaš pušku. Nije to sad promenada, ova civilna. Ali sam volio tako, ono, znaš, treba, mislim, to šetanje podrazumije trčanje, znači gdje moraš trčati, potrčavanje, tako da, sve što to ima ti su nekom toj punom borbenom spremni, nekom se ti mirisima i se bavi s mirisima, ima dosta čula, čulna je, tako tako da tu se ništa biti, tu se bukvalno ništa ne događa. Izuzev, eh, izuzev eh, toga što on osjeća kako on se doživlja. U nekom dijelu balada Srnoj rupi, tako da ima gdje on se čitaju. Ono. Ja opisujem te ruševne koje djelim, Jer ta je eh, djeluje monumentalno u smislu je užasa i ljepote prizora. Znači, u tom raspadanju ima nečeg tako, tako ono, zato, zato sporim s tim stalkerom, ovaj, Tarkovski, zato sam pisao tar, Tarkovskom. Recimo, ja, recimo, volim estetiku uh, raspadnutih fabrika da smo onaka prolazim kroz Srbiju i Bosnu, gledam železaru, znam nije niko napisao knjigu o tome. Recimo, to je prostor gdje bi, ja mogu, gdje bi se mogu sve stradnje jednog grada. U, kako SF jedne priče. U tom ambijentu. S te onim crvenim cigalim dimnjacima, koji sam već slušam, sa onim nekim, znaš onaj fabrike, znaš što mislim, pa pruga. Tu ima dosta stvari koje meni, ja gledam tu travu kako to guta, kako ta priroda guta. To je isto momentalno raspadanje. Rad sam to ubrzava, znači rad to Znaš, ono naš zapaljena kuća, ta fabrika se malo izgorila, ali... Znači, da sam htio sam tu neku tak šmek taj neki da se osjeća, to neki grandioznost tam. Pa, da kažem, minijaturna, stojalo se moram. Min, minijaturna grandioznost. Ono. To je krhkost stvari. simbol Bosne i Balkana da je moja tvoja, ali njegova strana svi se uvijek samo njom koriste kažu mi Gledaj svoj tor i dvorište Činili smo zločine i onda veliko ali I vi ste isto tako pali i krali godinama tako među svojim ljudima A nikako da se obratimo jedni drugima Zato ti Milane pišem ovo pismo da Vidiš di smo i da svi isti nismo Moji će mi zamjer dal tako ja biram Namjera je iskrena i zato sam miran Na njihova pravila ne bi ni danas pristao Vrijeme nek pokaže li sam se borio lizao Dosta se trpi u meni vrvi Odlučio sam da pružim ruku prvi Teško je drugima izraziti sučut Tvoji će te šutnut, a oni pljunut Zloupotrijebit u novi sukob gurnut I tako će vatre opet opet bok noć da se lažemo i varamo Znam da te je strah kad hodaš kroz Sarajevo Vidiš arapska slova, čuješ ezan je i mene je strah kad vidim vehabije I sad me je strah dok pišem ove redove Reće da sam pljuno na svoje žrtve i djedove I vjerujem da čekaš druge strane signal Znam to dobro jer ga čekam i ja Toliko imamo zajedničkog ovog trena Kad smo u gostima lažemo za imena Osjećaš se Ko u Teheranu svinja Od prilike koji ja kad odim do trebinja Lakše da se ne pretvaramo više Postalo je važno kojih u kom gradu više Sigurno su većini, to nam prija haj od tog nema, znaš ti, znam ja Teško je drugima izraziti sučot Tvoji ćete šutnut, a oni pljunut Zloupotrijebit u novi sukob gurnut I tako će vatra opet buknut Neću ti sasrat kako vas Dodik laže laže Uzimalo ovo nacionalizmom oči maže Nismo braća i jebe stare dane Kad smo drugima išli na bajrame i slave Sve to brzo propade i sve to prodaše A braća se preko noći poklaše Neću da mjerimo žrtve i brojimo mrtve Spaljene džamije i srušene crkve Nek izvoli ko voli Al ja neću manipulirati tuđom boli Ja hoću da te saslušam i da pričamo Jer ovako ne idemo nikamo Znam teško je kad te optužuju stalno I kad čuješ od mojih onu genocidan narod Nisi takav i kontam nije lako Znaj i ti, ja ne mislim tako Teško je drugima izraziti sućut Tvoji će te šutnut, a oni pljunut Zloupotrijebit u novi sukob gurnut I tako će Vatre opet buknut Teško je drugima izraziti sučut Tvoji te šutnut, a oni pljunut Možemo drugima izraziti sučut Ili još 20 godina ovako u krug puno opasnije upravo ono što se dešava kada već pominjem Zenicu i sve te propale fabrike, nešto što je zapravo sa vremenom malo pomalo, mic po mic, kako kažu, upropašteno što te negde vraća i podsjeća na taj ili neki bivši život i što te zapravo tako surovo vrati u realnost današnju kakva je Da, upravo to što se još, još bi je na to dodao tu, tu jednu ogromnu melanholiju koja izbija iz takvih prizora. Ja sam se bavio tome, ali što rat je puno brži nego ovo, civilno raspadanje, znači tranzicija. Znači, pričao o tranziciji, koja je ono, rat to brza, ja ga uništi sve odjednom, ono, znaš, pa onda to malo, kako te, ono, dogorijevaju, nekako, malo tineju. A ovo traje malo duže, ali isto... tome se pišu epopeje. Da, ovome... da, da, da. Mene, da, mene ja sam, ništa kako nije niko napisao o tome, a sada ne bude to čisto tranzicijano, znaš, ovaj, došao pa kupio, pa zajebo radnik, neki, ima je treba, napravit ćemo, ja bi to malo kroz fantastične neke detalje, i onaj, ali da opet ima tu stvarnostnu ovu potku, ali da nekako bi ja tu, ono, ajmo reći, opjevo to raspolanje. To je taj zaborav, to je odnos zapravo i prema spomenicima, jer oni jesu spomenici. No, naravno, imaš partizansko groblje legendarno u Staro, koje je ono radio ovaj Bogdan, Bogdan, Bogdan Bogdanović koji je ono genijalno. E, tamo ne znam, okupilište narkomana i mislim, neki, znaš, gdje su ljudi ono, dođu da se roke, alkoholom, tabletama ili bilo čim ili drogama težim. Ne znam što rade, da li su nešto da ko počne renovirati. Pa renoviraju ga već neko vreme, malo pomalo, da je pod žicom, Da je pod žicom, da, ali nikad kao, koliko i kako treba i uvijek se sve to vrati na staro, kao da apsolutno ništa ne urade. Ali zapravo to je suština svega, zapravo dok ne budemo i ne postanemo svjesni takve vrste urušavanja, mm. naših sećanja, spomenika i svega, teško da možemo očekivati da će nam pa, makar i malo biti bolje dobro, mi... U životima, to je to pitanje svijesti, odnosno nepostojanja svijesti naspram nečega, odnosno naspram prostora koji to okružuje, što je meni recimo vrlo fascinantno, pogotovo u toj tvojoj knjizi i taj, taj, što se spominje na promociji, taj odnos ljudi koji žive uz urnu odnos na tom rijeke. Činjenica je da ti u tom kraju apsolutno nigdje nećeš vidjeti niti kese za smeće, niti bilo kakvo urbanističko ruglo. To je taj odnos zapravo naspram okoline koje očigledno postoji možda u tim nekim mikrosredinama, ali ne, ne, ne svuda. Ne svuda, da, i ovo što sad pričao da to je, recimo, nas, znaš, ako nas ljudi imaju selektivnu memoriju, pa tako i istoriju, povijest, istoriju, kako god. E onda imaš da u drugu stranu ljudi, znači govorimo o nacionalnosti, koji ono, sećaju se ono što njima treba. Nemaju totalan pogled na sve. onda imaš sada ovu drugu, neku, vam reći, nacionalnosti i oni mogu biti u zamci nekad da da ona iz straha od, da ne bi bilo proglašen ne nacionalistima ili da ne bi imala optiku nacionalisti, onda mogu da, da samo gledaju jednu stranu. Tako da ni totali nešto sasvim drugo, mislim totali Neka potpuna liberalnost, ne znam kako to nazva, demokratija. Znači da sve to bude, ono što je, vidio. I loše je dobro, da bude sad, da se prekskaču periodici ne, ne naš istorijski, ko što, što sad, recimo, nacionalnost hoće da taj period Jugoslavije. Titova. Ne može ga izbrisati, mislim. Ne može izbrisati ni NDH što je bila i ne znam Njemačka ili Italija okupa, ne možeš ništa izbrisati. Konclogore, one, neki sad hoće ove sada, konclogore izbrišu, nisu, ni stavljene ploče da postoje, oni hoće da izbrišu. Ko što sad kad nisu jasno vas pa brisao nešto, kako, oni sad nešto, neko, razumiješ, neke što znamo sad svi da je to to, da, znamo, istorijski je to, konclogor je, stara gadička, nije, nisu brašljive to, Sad situaciju iz ovog rata da još nista kultura sjećanja nama uopšte na nikakvom nivou. Ja sad sam radio sa Centrom za nenasilnu akciju. To je jedna firma, ako reći mala, sa dva ureda u, Zagre, Sarajevu i Beogradu. Pa sam išao sa u Berlinu, bio sam u Srebrenici, pa smo tako, oni uspostavljaju neku kulturu sjećanja, rade s veteranima svih vojski. Tu ljudi se idu u Sobrancu, idu u Vitez, idu na sva mjesta Cijekovac, ne znam, stradanja, razne etničke grupacije. Znači, tvara se neki taj kultura sećanja. se znači, ima omarsku, ti si ja idem godine, barem znači, Ti ne možeš dopustiti ljudima da on naprave ploču, da ono, kako misliš, kako čekuješ da se trauma neka ta izveče. Ne samo to da ne možeš, nego negiraš i tako, da je to uopšte pričuću. Ono. Znači uopšte, to ti živiš tu pola metra, a praviš se kao to ne postoji. Ne traže te žrtve puno. Ne traže niko da se spali od, od krivice, razumiješ da? tako, žrtve, znaš šta žrtve traže, žrtve, žrtve su ono... Su... Najmanju ruku priznaju. Pa da, da im dopustiš da žali, pa malo da nađu ta tijela ili ovo, znači tu nema nacije. Nesto, nesto čovjek je nesto čovjek. Mislim, to da li si zbog svega toga ikada razmišljao o nekom odlasku, ali definitivno sa ovih naših prostora iz Bosne i toga, pa da eventualno djeluješ ko Hemon sa drugog kontinenta i da li bi uopšte mogao? Ja pa sad mislim da ne bi ono, da sam, da sam možda imam 30 nešto, 31, 2 možda bi, ali teško mi sad nekako, nije da imam puno godine, naravno. Sad da ja učim neki jezik, već sam ja ono neki šest knjiga napisao ono, sad da ja nešto, znaš, da idem sad na neki drugi jezik, ne bi možda da pišem, nisam ni ovaj svladao do kraja, još uvijek ga učim, još stalno se ono razvijaš. tako da ne bi zanimalo da pišem na drugom mjestu, moram priznati. Vjerovatno bi pisao na drugom jeziku imao puno više angličkog uspjeha <laughs> i tržišta i para i možda bi bio neki da li bi uspio ja u tome, u tom transferu, mnogi nisu uspjeli. Mada, mada je ovo vrijeme kada je puno lakše uspjeti nego kad su na bokovi neki koji su prelazili, koji su pokušavali koji baš neki ljudi nisu imali briljantne uspjehe, sad ne mogu sjetiti ovaj Gombor, da znam. Znaš, imao su velike pise u Zilu koji su pisali svojim jezicima, nisu bili popularni. Mislim, nisu, puno više se patili nego ovi prosječni koji su znali pisati na, na novom jeziku. E sad to ide s Hemonom, ne znam, možda i prije, a sad već je to malo trend, imaš puno bilingvalno. Recimo imaš neki ovaj Indijec, ovaj što piše na engleskom. Zaboravio sam kako se zove knjiga u Bajbiku obdavljene. Pa onda imaš ova, recimo, te obrek, ne znam, onaj belgradsko, bosanskog projekta, srbijansko-belgradskog projekta, Pa imaš nekog tigrova žena što ih ovdje i Bajbuku je obdavljeno. Ona ima neki, sad ismet prt, prt neki zlat piše na engleskom, znaš. Oni su nekako, ono, kao američki spis, mislim, kogod se jebeš tu identitet, tu nije bitno, Da, mislim, kako se nazvete, ali pišu na tamo, tamo, na engleskom, znači tamo gdje žive, sasvim logično. Došli su tamo u nekim godinama, ono. meni to nekad, više kad ja razmišljao, nisam, kad sam razmišljao o odlasku, nisam razmišljao o sebi kao piscu. Mhm. više sam razmišljao kao čovjek, kad me ono guši, kad sam mislio da ne mogu i ono, ono pa ne znam, barem odlazak u neke bliže kraje gdje se govori isti, isti jezik, ono, sa različitim nazivom Hrvatsku i to opet, kod se prilagođavati sad Znači, ponovo gradu, ja sam sam Sarajevo, mislim, ono, dugo sam živio tu i ono, imao sam dugo otpor da se nekako tu bacim sidro. Sad konačno znam da ja tu živim, u nekom duku mi je to super saznanje. Nemam tog više unutrašnjeg otpora prema gradu. Ja, živim tu, to je moj grad, ja mogu otići bilo gdje, ja sam uvijek vraćao u Sarajevo. živio sam u 15. gradu, ja volim imati svoj stan. Ne znam da tuž, da ga neko čuva. Ali se vraćam, moram dolaziti tu da živim, jer to je sad moj grad. Postoje već odavno, ja se tu osjećam onako ribovo, tu se, to je moj grad, nema... Ribovo Milecki, da. ne ribovo... Da, da, kako god da je ono, kako god da je prljava ne znam, plitka i ovako i onako. Ovaj, <clears throat> tako da ne, imao sam više to ono, u taj bijeg, znaš, kao neki, ne znam, nešto me nešto vuklo, to nešto, ne znam, šta se ima, neke ideale, kon, šta, Berlin, nešto, to su neka, dobro, to su neki, ono, idealne slike koje je čovjek sebi pravi, ono, znaš. Jedno je to kada odeš stipendiju, to tamo je drugo, to drugo je stvarno život. Sad ću ja to pisati, čak, ja kako, dobro, ja sad ono imam stipendije, dobro, sad sam već prevod eme, imam knjige na njemačkom, to knjigu na Tako da nisam već ono, anonimus, znači, tamo. opet nisam neki, ono, znaš, hiper poznat, znaš, neki mali tiraže. Vjerojatno se ne bi patio, ne bi morao raditi možda na bauštel, ne znam, možda neke stipendije, neke grantove ali nemam to više onaj, onako, idealizma, znaš, nešto. Na dakle, što bježe od toga i, ono, tu su teme, ono, moje. Mogu ja pisati o bilo čemu u Hamburgu, ne znam, zanima ono. mene svašta. Mogu ja, o, ono, ne znam, o ono, noćnom životu pisati, ono. Dovoljno na mene, ne moram živjeti, piti, drogirat se pet godina da bi ja to, ja to već sve, mislim, znam, ono, imam puni život, nisam, nisam izvorno. Ne trebam iskustvo koliko ga imam, imam ga viška. Mhm. Tako da bi ja mogao pisao svemu biti. Opisao svoj neki taj način, mislim da bi, ne znam, vjerovatno bi ljudi tamo čitali. Ali kad bi pisao na njemačkom. Sad to baš, mislim da je kasno zato ipak. Nemam nikakvu želju da ono, znaš, da da onaj da što bi mijenio jezik, kad je ovaj vidim koliko je ogroman, beskrajno. Kako god ga zvali. Pa ja, na, na, naš jedan jezik s četiri naziva BHSC je to jezik, naš jezik. SHS. To je Hvala. Bili tu ili ne bili tu, Faruk Šehić je završio e, svoj dio priče. Ja u ovom trenutku otvaram lov, sezonu lova na knjige Faruka Šehića, konkretno na jednu knjigu koja se zove Knjiga o Uni, o kojoj smo imali poprilično prilike zapravo da slušamo u toku ovih sat, do sati 10-15, sa muzikom pa sat i po. E, tako da, šta da vam kažem, mail znate, hekupek.gmail.com, ko prvi knjizi, njemu knjiga, bez obzira bili u Srbiji, Bosni ili u Hrvatskoj ili čak u Hercegovini. Mi ćemo nastaviti kupek dalje, ostalo je još 15 minuta do kraja. E, ja prosto imam tu potrebu da kažem da je ovih dana riječka grupa Grč proslavila svoj 30. rođendan, iako će on koliko mi se čini biti tek negde u 2013. A, I tim povodom mi ćemo i poslušati Grč, a nadam se da će vas stihovi koje ćete čuti u pesmi podsjetiti na nekoga drugoga. Dakle, Grč i, ajde da kažem, ime pjesme, Jama. još davnih dana napisao Ivan Goran Kovačić. Ako već niste do sada prepoznali. Svejedno, jedno. koliko vidim, jedan dio knjiga je već uručen, ostalo je, neću da kažem da li još jedna ili dve, nije važno, od hekupeket.gmail.com knjiga Uni, Šehić, gost 53. kupeka. E, red bi bio i da se odjavimo, pošto je gotovo pa sati, jest da nema nikoga poslije, Kupeka, ali nema veze. E, mi ćemo nastaviti dalje, odnosno zaključiti Kupek onako kako smo i počeli sa mislima u Deželi. U Sloveniji poslušat ćemo ponovo Pridrigarije i, i A je to, a na kraju i Damira Avdića. 53. put po redu, mi se čujemo ne onoga, a možda čak i ovog sad narednog utorka, ali uz neke druge ljude i o nekim drugim pričama i temama. Ne znam. U svakom slučaju, sljedeće nedelje ćete gledati i televizijsku verziju Kupeka. Ajde, ostavite mi. Pozdravljam. pedagoški program izobraževalnega značaja. hoćeš ti Moja draga Znati Kako trnje Zaljevati I neće smrt Pred nas smjeti Samo će gledati ko suha grana između behara pjevat lijepu pjesmu Neće biti krvi u njoj Neće biti Obući žive boje Da me vide ne pamte kad ti cvijeće nosim vječno mladi bore su nam ko tranšeji u njima je sto života i sto priča i prije će smrt u njih leći nego što će kad dušo po nas doći Ako kaže suđeno je Nije dušo to nama sviće